Tukaona wazi ya kuwa katika Uislamu tuna jawabu ya moja kwa moja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba ili tuweze kumwabudu kama anavyotaka kuabudiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo insha Allah Ta'ala tutapitia swali la swali la pili na la tatu biidhnillah tabaraka wa taala swali la pili shekha uliza ma hiya alibada ibada ni nini Naam Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba ili tuweze kumwabudu. Kwa hivyo hii ibada ambayo twafaa kumfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ni nini? <clears throat> na siku zote Muislamu anapofanya jambo ya kuwa ni ibada lazima ajiulize kuwa kweli hili nalifanya ni ibada kama alivyoamrisha Allah kama alivyofundisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam Sheikh Rajibu na kusema ya kuwa ibada ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah ويرضاه أو اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال ibada ni jina ambalo kwamba la kusanya yote ambayo e, yote ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia <clears throat> katika mazungumzo na vile vile vitendo sasa hivi mimi nazungumza hii ni ibada wewe wasikiza ni ibada ikiwa utachukua hatua za kuelekea msikitini ni ibada ni kitendo ikiwa wewe utakaa sehemu na waitikia adhana Allahu akbar Allahu akbar nawe pia wasema Allahu akbar Allahu akbar امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أو إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن wakumbuka hadithi hii alivyosema mtume mnaposikia adhana basi mrudie anavyosema muadhini ukawa unarudia adhana umekaa tu sehemu watumia ndimi yako ulimi wako kuyatamka yale maneno ya adhana basi wewe unakuwa katika ibada kwa sababu ni jambo ambalo lamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala idhan alibadatu ni ismun jami'un ni jina ambayo nakusanya yote ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala min alaqwali wal af'al katika maneno na vitendo kama vile ad-du'a du'a ni ibada kama vile as sala sala ni ibada kama vile kuchinja kuchinja ni ibada hatufai kumchinjia mwingine yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama takavyokuja kueleza kinagaubaga biidhnillah tabaraka wa ta'ala qala ta'ala Allah nasema qul sema inna salati hakika sala ya sala yangu wa nusuki na ibada zangu zingine zote kama vile kuchinja na kuchinja kwangu wa mahyaya kuishi kwangu wa mamati na kufariki kwangu lillahi rabbil alamin yote ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala muumba wa bingu na ardhi na vilivyomo mola wa mola wa ulimwengu kwa hivyo aya hii mtume aambiwa sallallahu alaihi wasallam asema hakika swala zangu na ibada zangu zote kama vile kuchinja kwangu kwa wanyama na kufa kwangu kuna kuishi kwangu zote hizi ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na akasema mtume sallallahu alayhi wasallama wama taqarraba ana Allah subhanahu wa ta'ala mtume atuambia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi mja wangu hajajikaribisha kwangu mimi kwa jambo ambalo kwamba nalipenda zaidi kuliko yale ambayo kwamba nimemfaradhishia kwa hivyo ibada bora ambayo Muislamu anaweza akafanya kwa kumridhisha Allah na kumfurahisha Allah ni kutekeleza kutekeleza zile ibada alizotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kuzitekeleza kisha tukayafuatiliza na yale ya sunna haya ndiyo anayoyapenda Allah zaidi kwa hivyo ndugu yangu dada yangu ibada ni jambo lolote ambalo kwamba lamridhisha Allah watembea ukamwona kipofu anavuka barabara au ameshindwa kuvuka ukamvukisha hilo ni ibada imamridhisha Allah unakaa kwa uzuri na wema na jirani yako ni ibada watembea ukoona ganda la ndizi barabarani huenda mtu akakanyaga akateleza akavunjika ukaliondoa ukalitupilia mbali hiyo ni ibada kwa hivyo chochote ambacho kwamba kinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah analiridhia Allah analipenda hilo linakuwa ni ibada na ibada hii lazima lengo letu la kulifanya liwe ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala Naam tunajua kuwa ibada ni chochote ambacho kwamba kinamridhisha Allah lakini kaifa naabudu Allah ni vipi sisi tutaweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala Muislamu anafaa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoamrisha mtume wa kama alivyoamrisha Allah na kufunza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na haya ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'an ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wala tubtilu a'malakum katika siratu Muhammad Allah sema enye mliamini mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kumaanisha tufanye ibada zetu kama alivyoamrisha Allah na kama alivyofundisha mtume wa Allah tukikosa kufanya hivyo basi Allah anasema wala tubtilu a'malakum musiziharibu amali zenu musizibatilisha ibada zenu kwa sababu sababu mtu anapofanya ibada ya aina yoyote kwa namna anavyotaka yeye na wala si namna alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam si alivoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala basi huyo ibada yake haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala hata kama itakuwa ni nyingi kiasi gani ndio maana mtume akasema sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad yoyote ambaye atafanya amali yoyote ambayo si katika mafundisho yetu si katika dini yetu basi aturudishiwa mwenyewe wala Allah subhanahu wa ta'ala hatoikubali kwa hivyo ikiwa tuwataka amali zetu zikubaliwe na Allah, ikiwa tuwataka ibada zetu zipande kwa Allah na tuandikiwe thawabu, ni lazima sisi tufanye ibada kama alivyoamrisha Allah na tufanye ibada kama alivyofundisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfiq katika ibada zetu tuweze kuyatekeleza kama anavyotaka Allah kama alivyofundisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh